Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Јас би сакал да изразам сочувство до семејството на сестра Сенета и до сестра Ратка. Може би некој од нив ке не види на снимката. Како што минува времето, мнозина не напуштаат. Јас повеќе не можам да го замислам Колешино, без некои лица, кои што таму ги сметав за, за столбови. <laughs> И, <clears throat> но ете, времето минува, за жал. Да, секако, значи, има, има нов изглед, со други зборови Не, не е она колешино што го знаевме од минатиот век. Но и ние се движиме секогаш само напред, низ времето, и тоа напред еден ден ќе заврши со Господовото доагење. Затоа, како што не повикува самиот Господ токму преку Евангелието на Лука, која ќе ги гледаме знаците на времето што се исполнуваат, на секаде околу нас, што треба да направиме? Подигнете ги вашите глави, затоа што се приближува вашето избавување. Тоа, навистина, треба да ни биде мисла која што ќе не храбри и теши во овие тешки денови, бидеќи овие последни денови се навистина тешки, а знаеме дека доаѓаат уште потешки, но само во Господа може да се биде се посреќен и порадосен. Наспроти сето она што се случува наоколу. Затоа ви упатувам посебен саботен благослов денес, бидејќи денес е полна месечина. А пред две саботи, кога почнуваше пролетта со брат Дехран, беше младата месечина, се секјавате. Што се случи при младата месечина пред нешто повеќе сега од две седмици? Кој астрономски настан се случува при млада месечина? При млада месечина се случува оно што се нарекува затемнување на Сонцето. Природно затемнување на Сонцето. Оваа снимка е од пред, значи, два дена пред саботата во која што брат Дехран ни послужи. Само во млада месечина се случува затемнување на сонцето. Значи, црниот диск кој што го покрива сонцето е што? Месечината. Значи, тогаш кога месечината се наоѓа помеѓу сонцето и земјата, може да се случи природно затемнување на сонцето. Оно што е интересно во врска со ова затемнување е, значи, тоа што се случува како најава за пасхалниот месец. Значи, пред да започне првиот месец, според библискиот календар. Инаку затемнување на Сонцето имало од секој пат, и луѓето од секој пат биле свесни за овој феномен, Мегутоа, мнозина сметаат дека представува знак на времето ако се случи на почетокот на пасхалниот месец, значи во врска со господовите празници од Стариот Завет. Некои астрономи тврдат дека на есен оваа година, на почетокот на седмиот месец, значи месецот во кој што се наоѓаат есенските празници, ќе има повторно вакво затемнување на Сонцето. Всушност, не знам какво ќе биде тоа, но тие го нарекуваат нешто што досега не било, така наречено тотално затемнување на Сонцето. Како ќе биде, не знаеме. Што ќе биде, не знаеме. Мегутоа, не беше толку мојата намера да зборувам за затемнувањето на Сонцето ќе зборуваме за еден друг знак. Дали природното затамнување на Сонцето представува знак на времето? Што мислите? Зошто не? <laughs> Добро, значи, само по себе, рековме, е феномен што од секогаш бил познат на луѓето, но некои сметаат дека ако се совпадне со почетокот на првиот или седмиот месец, како што тврдат за оваа година, месеците во кои што се случуваат господовите празници од Стариот Завет, на тоа го сметаат како еден интересен посебен знак. Но, зошто зошто природното затемнување на Сонцето не е знакот на времето за кое што зборува Библијата? Ајде на почеток да прочитаме што ни кажува Светото Писмо на оваа тема. Каде Светото Писмо зборува за астрономски знаци на времето? Што пишува таму? <laughs> Да отвориме. Брат Данило не упатува кон Матеј 24 глава. Каде тука читаме за знаци поврзани со сонцето или месечината. Во кои стихови? 29 стих. Матеј 24 глава, 29 стих. Господ рекол и веднаш по маките на тие дни, сонцето ќе потемни, месечината нема да ја дава својата светлина, и звезди ќе паѓаат од небото, и силите небесни ќе се разнишаат. Е сега, интересно е што ова се најавува како настан веднаш после маките на тие дни, а тоа се деновите на прогонство, големите неволи. Сонцето ќе потемни, Дали Господ најавува природно затемнување на Сонцето? Според тоа, дали се најавува и природен феномен кога месечината нема да ја дава својата светлина? Кога месечината не ја дава својата светлина? Кога месечината не се гледа? Кога се наоѓа помеѓу Сонцето и Земјата? Значи, кога за време на млада месечина тогаш месечината не се гледа. Кога месечината се гледа најубаво, целосно. При полна месечина, спротивно. Значи, овој викенд е полна месечина и денес е токму 14, 15, се извинувам, Нисан, или еврејскиот празник, Пасха, првиот ден од бескосни лебови. Дали некој од вас случајно синоќа ја видел полната месечина? Да? Ме интересира каква боја имаше месечината. Аха. Колко, значи, дали некој од вас ја видел ноке полната месечина, после заоѓањето на сонцето. Каква боја имаше, ме интересира. Не сега. <laughs> Ова чисто ме прашува, ме интересира, бидеќи јас синоќа не можев да ја видам. Добро, добро. За вечер. За вечер се најава дека ќе биде црвена. Добро, да. Значи, астрономите кои што <clears throat> го најавија ова затемнување на Сонцето, што беше пред нешто повеќе од две недели, тврдат дека овој викенд при полна месечина, месечината ќе биде црвена. Е сега, дали тоа ќе биде вечер? Оу, се гледали ова. <laughs> ова е фотографија од црвената месечина минатата година. Ето имате датум 15. април 2014. Што значи црвена месечина? Мнози не велат, значи, дека и сега ќе биде црвена месечина. Оно што е посебно интересно е, и што множине во ова гледаат некој знак на последното време, е што овој феномен се случил и лани, а се најавува и за сега, за време на Пасха. И интересно се најавува и за есен повторно. Во две последователни години се случуваат на почеток и на средина на празничните месеци, првиот и седмиот месец од еврејскиот календар. Затемнување на сонцето, кое што може да настане само при млада месечина, и црвената месечина, која што може да настане само при полна месечина. Прво да објасниме каков е овој феномен црвена месечина. Дали Библијата споменува црвена месечина како знак? Да или не? Да. Добро, благодарам. Јас се надавав дека освен Борче некој друг ќе одговори, ама сега па не мислев па и тој другиот да биде проповедник. <laughs> Каде Библијата споменува црвена месечина како знак за последното време? Ајде ке чекам повторно вие да, да, ме повед, да ја поведете проповедта понатаму. <laughs> Како што брат Данило тоа го направи со Матеј 24 глава. Но да се разбира, нема предолго да чекам. Не? Каде Библијата споменува црвена месечина? Или месечината ќе биде црвена како крв. Некои велат крвава месечина. <laughs> Само заради бојата, не ради нешто друго. Не да ќе има крвопролевање на низината површина. Се секјавате во Нориот Завет, еве малко да ви помогнам, апостол Петар на 50-ница цитира едно старозаветно пророштво, тогаш кога некој се досетил да го протолкува она што се случило со апостолите, како феномен што следува после пијанство. Апостолите биле, значи, сватени дека тој ден се напиле сладко вино наутро и затоа почнале да зборуваат на странски јазици. Како што споменав еднаш скоро порано, и сега ќе кажам, се уште се трага по квалитетот на тоа вино, кој го произведува тоа вино од кое што може да се научат странски јазици, штом ќе го напиете, штом ќе се напиете од него. Денес мнозина се обидуваат со на глупав начин да ги претолкуваат господовите чуда, само затоа што немаат попаметен начин, за да го објаснат тој феномен. На кое толкување го даде апостол Петар? И на кое пророчство се повикал за тоа толкување? Значи, Пересетница се опишува од страна на доктор Лука во дела, втората глава, така? И во дела втората глава, кое пророќство од Стариот Завет го цитира апостол Петр? Значи, ќе отвориме дела втора глава. И читаме Значи, 13-тиот стих е тој, каде што, а други, подсмевајки се велеа, се напиле со сладко вино. Значи, ова бил, така да речеме, атеистичкото, атеистичкиот е, начин на објаснување на феноменот. Продолжам понатаму. Тогаш Петр стана со 11-те, го подигна гласот свој и им рече, луѓе јудејци, и вие сите што живеете во Ерусалим, знаете го ова и внимателно слушајте ги моите зборови. Овие луѓе не се пијани како што мислите вие, а се разбира од пијанство не се стекнува способност за зборување на странски јазици. Може би ќе се заборава, најчесто се заборава оно јазик што знаете да го зборувате најдобро. <laughs> Кога е човек пијан, не го зборува добро оно јазик кој што најдобро го зборува инаку. Значи, тоа е многу лесно да се покаже дека објаснувањето што го даваат непријателите или подсмевачите на, на Евангелието овдека е глупаво, многу глупаво. Овие луѓе не се пиени како што мислите вие, зашто е третиот час од денот, односно 9 наутро, по римско сметање на времето, а тогаш никој, па ни пиениците не пијат. Не постои, не знам дали постои крчма, знаете, некоја кафејна крчма, не, не знам што, да работи у 9 саат наутро. <laughs> Или се е тоа испозатворено со кренати, дигнати столици и се чека барем некоје попладне, доцна попладне, за да се отвори. Но ова е предскажањето преку пророкот Јоил. И сега апостол Петр го повикува Јоил да посведочи Ете во последните дни, рече Бог, ќе излеам од мојот дух на секое тело и ќе пророкуваат синовите ваши и керките ваши. И младичите ваши ќе имаат виденија и старците ваши ќе сонуваат соништа. Значи, младите лица помеѓу вас ќе имаат визии, виденија, а старците ваши ќе сонуваат соништа. И во тие дни, продолжува Јоел, Тоа е Јоел, нели, втора глава 28 стих, да не отвараме сега таму, бидеќи целото пророќство тука се цитира. Во тие дни врслугите мои и слугинките мои ќе излеам од мојот дух и тие ќе пророкуваат. Е, ова е вистинското толкување на настанот. Не се стекнува способност на мудрост, особено не на странски јазици, од вино, туку од Господовиот дух. И да се подсетаме како едно мало ехо на поуката од минатата сабота во врска со виното <laughs> и жените. Апостол, апостол Павле ги советувал христијаните и не опивајте се со вино во кое што има што, во алкохолното вино има блуд, туку исполнувајте се со дух, сосем спротивното. Со кој дух? Со светиот дух се разбира. Затоа што алкохолните пијалаци се сите духови, ги викаат духови. Духови, пневмата, спирит, особено жестоките пијалаци, сите се тие духови. Но тие, ниту еден од нив не е светиот дух. Тие се поинакви духови исполнувате се со дух. Апостолите биле исполнати со дух и затоа пророкувале дури и на јазици кои што дотогаш не ги зборувале. И сега апостол Петар продолжува и го цитира целото пророкство и ги, ги цитира астрономските знаци од Јоил. И ќе покажам чудеса на небесата и знаци долу на земјата, крв и оган и чад. Сонцето ќе се претвори во темнина, а месечината во крв и тоа уште пред да настапи големиот и славен ден Господов. И тогаш секој што ќе го повика името Господово ќе се спаси. Не е докажано, меѓутоа, некои тврдат дека и за време на Христовата смрт, на таа Пасха, месечината била крвава, односно црвена како крв. Мегутоа, тука постои дебата околу точната година на Христовата смрт. Се разбира, Борче го спомена пророкството од 70 седмици и толкувањето не само на адвентисти и на мнози на други, дека 31-та година била годината на крстната смрт, но поголемиот дел од светот не верува така, Дури вчера гледавме еден интересен филм во врска со Ерусалим и Христовата смрт и воскресение. И сето тоа тука помешано. Ватикан, Израел, палестинците. И таму се наведуваше 32-та година, како што веруваат и некои други толкувачи на Светото Писмо. Но тоа не е битно. Важно, оно што Јоел го пророкол не се исполнило целосно на 50-ница ако се земе 31-та година, како што веруваат адвентистите, како годината на Христовата смрт, тогаш астрономски пресметано месечината не била крвава, не била црвена. Иеко на денот на Христовата смрт се случил најголемиот астрономски надприроден настан, а тоа е кое? Надприродното затемнување на Сонцето. Значи, зборовите на Јоел се однесуваат на последното време. Тогаш ќе имаме и затемнување на сонцето, и крвава месечина. И тоа пред да настапи последниот Господовиот ден, страшниот и големиот Господов ден, како што прочитавме. Кога настанува крвава месечина? Крва месечина настанува само при полна месечина, затоа што тоа е феномен на делумно затемнување на месечината. Затемнување на месечината настанува само кај полна месечина. Значи, кога земјата е помеѓу сонцето и месечината. Природно затемнување на сонцето беше обратно, кога при млада месечина, месечината е помеѓу сонцето и земјата кога месечината е полна, како денес, заради прекршувањето на светлината од некои позиции на земјата, значи тоа е чисто атмосферски феномен, незината боја изгледа, понекогаш се случува тоа, изгледа црвеникава. Не мора да е сосем скроз црвена, некаде изгледа како жолто црвеникава, но во секој случај тоа е и од секогаш било нарекувано крвава месечина. Интересно е што освен оваа година, како и минатата, кога се случиле и затемнување на Сонцето и црвена, односно крва месечина за првиот и седмиот месец од еврејскиот календар. Забележено е во црковната историја дека овие феномени се повториле и за време на други клучни историски настани од минатото. Немаме време да ги наведеме сите поред, но, например, кога бил уништен храмот во Ерусалим во првиот век, 70-та година од новата ера, Веднаш после тоа, наредната година, 71-та, имало и црвена месечина и затемнување на Солнцето. Еве гледаме, наведени се и затемнувањето на Солнцето од пред две недели, и крвавата месечина наводно најавена за вечер, астрономите тоа го тврдат, ќе видиме. <laughs> да видиме вечер каква месечина ќе имаме. би сакал да видиме и да, да дадеме извештај под. И мнозина сметаат дека овие знаци, затоа што се случуваат во време, еве како сега на пасхалниот месец, или на есен, за време на есенските господови празници, бидејќи за на есен се најавува тотално помрачување на сонцето и крвава месечина во седмиот месец, имаат врска со последните настани. на тоа го тврдат и го сметаат. Дали ќе биде така или нема да биде, останува да видиме. Мене ми е посебно интересно што сето ова се зборува и сето ова се случува во време кога многу засилија гласовите за Трета светска војна и за глобален хаос на планетава. Интересно е што сето тоа се сега за сега само гласови Иеко локални војни веќе има. Од 45 година наваму не постои една година без мир било каде на планетата. Па и војната во Украина е таква, не е нешто повеќе од тоа, но мнозина ја сметаа токму неа за вовет во поголем, поглобален судир, термонуклеарна војна. Мене од една страна ме радуваат вакви информации, бидејќи се исполнува Божиото Слово, а од друга страна воопшто не се плашам од такви, од такви информации. <laughs> Затоа што истото тоа Божио Слово ми дава таква, таков мир и таква сигурност. Денојве, еве ќе ви пренесам и тоа, бидејќи е за мене фрапантна информација, Американскиот дисидентски новинер Алекс Джонс, кој што зборува против новиот светски поредок, против глобализацијата, светскиот заговор и така натаму, и кој што ден на ден раскринкува еден куп работи во врска со пред се американската влада, но и поглобално, објави една фрапантна информација деноиве на интернет. Наводно, еден советник, стручен советник на рускиот председател, по име Константин Сивков. На рускиот председател му дал совет, стручен совет, која ќе ја нападне Америка со нуклеарен напад, да ја гаѓа во националниот парк Јеллоустон, во средниот запад, бидејќи ако таму ја погоди Америка нуклеарен проектил, ќе настане таква геолошка катаклизма, што ќе пропадне целата држава. Може би цела Северна Америка, Соединетите Американски држави, посебно. Замисли какви вести се објавуваат денес во медиумите. Значи, кога, кога Хрушчов се закануваше таму 62 година, дека облакодарите на Нью-Йорк ќе биат срамнети со земјата, И се секјам како татко ми тоа го доживуваше тогаш како нешто многу фрапантно. <laughs> тоа е играчка во споредба со вакви информации. Живееме во време кога светот се наоѓа на работ на катаклизма, а слава на Бога, толку сме мирни затоа што Божјето Слово ни кажува дека ништо нема да се случи, без Божија контрола. Надвор од неговата контрола и надвор од неговите намери. Интересно е што овие знаци се случуваат во вакво време. Во време кога се многу засилени гласовите за последна светска војна. Но јас би сакал нашето внимание да го насочиме кон оние знаци кои што Господ ги најавил дека ќе се случат во последното време. Но не како природни феномени, туку како нешто сосем надвор од природните закони. Да се навратиме, кој е И какво затемнување на сонцето се случило на денот на Христовата смрт? Дали се случило природно затемнување на сонцето? Зошто не се случило природно затемнување на сонцето? Значи, одговорот е точен. То, токму така. Точен одговор, Мимица. Затоа што, може уште с петата слика само да, ова е да, ајде ова е малку жолтеникаво црвена боја. Значи, крвавата месечина се случува при полна месечина, природно, и тоа е делумно затемнување на месечината. Дали вечер ќе биде делумно затемната месечината, останува да видиме. Но така на астрономите не јавуваат. Кога се случува природно затемнување на Сонцето? Да се подсетиме кога месечината е помегу сонцето и земјата, значи при млада месечина. Кога, на кој ден била Христовата смрт? Мимице? Да. Да. Така, самото сонце, значи, ќе биде точно. Благодарам. Значи, надприродното затемнување на сонцето не е феномен кога месечината ја покрива неговата светлина, бидеќи тоа се случило само при млада месечина. А Христовата смрт се случила кога? На Пасха, при полна месечина. При полна месечина не може да настане природно затемнување на Сонцето. А може да настане делумно затемнување на месечината, односно крвава или црвена месечина. Да отвориме прво во книгата на пророкот Амос, и да видиме што прво Господ најавил дека ќе се случи, а што се случило на денот на Христовата смрт. Книга на пророкот Амос. Амос, како што знаете, бил по професија што? Бил овчар. <laughs> И тоа е славна професија. Како што велеше еден мој сосед, инеку обожавател на Сталин, <laughs> мнозина од тогашните политичари а, на Југославија тогашна, се секаме некои негови коментари во нашиот дом, не можат не ги бива ни за овчари, значи затоа што овчар е славна професија. А што останува за нашите политичари денеска, не сакам да коментирам. Книга на првакот Амос, осма глава, Го гледавте Амос? Амос е малку спикан тука, помеѓу <laughs> малите пророци, може би е потежак да се најде, но не е многу мал, затоа што има дури 9 глави. Значи, подолка е од некој Павлови послание. Книга на пророкот Амос, осмата глава, деветиот стих. И во оној ден вели Господ Бог ке направам сонцето да зајде на пладне и ќе ја помрачам земјата среде бел ден. Какви зборови. Кога заоѓа сонцето природно? <laughs> На пладне како не заоѓа. Како сонцето зашло на пладне? Во историјата на израелскиот народ веќе се случиле вакви феномени. Го споменавме примерот со Езекија и тоа што он го поборал и што ќе продолжиме следната самота. Кога да Господ живот и здравје. Но пред чудото со, во времето на царот Езекија, кој друг астрономски феномен се случил во историјата на израелскиот народ? Секјавате? Битката на Исус Навин со паганските војски И застана сонцето на Гаваон според зборовите на Исус Навин и стоеше стоеше среде небо цел ден се вели таму 18 часа велат некои цели 18 часа било повеќе вишок ден тоа на вистина било нешто фрапантно. Историјата бележи дека во тоа време се случила една инвазија на така наречени морски народи од запад, бидеќи кај нив пак било <laughs> за цели 18 часа повеќе ноки. Сонцето не им изгревало, утрото не им доаѓало, И тие почнеат да го гонат сонцето, да го гонат утрото, односно масовна инвазија на исток. Во времето на Исус Навин се случило ова прво големо фрапантно астрономско чудо, кое што никако не можело да се објасни, а кое што е историски докажено дека се случило и според записите и на кинезите, и на старите вавилонци, иначе тоа докажено е и од надвор од Библијата, од вон библиски извори дека се случило такво чудо. Што ни кажуваат Евангелијата во врска со ова Амосово пророќство? Еве да отвориме кај Лука баш. Бидејќи Лука не е актуелен. Значи Евангелија според Лука што се случило на денот на Христовата смрт Каде во Лука се наоѓа опишот на Христовата смрт? 23 глава, благодарам. 44 стих. Дали сме таму? Лука вели, користејќи го еврејското сметање на времето, а во дела го користи римското, беше веќе околу шестиот час. Што значи шестиот час по еврејски? Пладне. 6 по 6, 12. По римски 12. Значи беше околу пладне и настана мрак по целата земја до 9 час. До кога? До 3 по пладне, односно до времено, времето, терминот на вечерната жртва. Христос бил закован на крст. Кога? Во третиот час наутро или 9 по наше кога бил терминот на утринската жртва. А кога испуштил дух, кога конечно умрел, третиот час попладне, 6 часа подоцна, во терминот на вечерната жртва. Помеѓу нив било пладне, кога настанал натриоден мрак по целата земја. Во копишот на вековите се вели дека темината била толку густа, што не се гледал ни прс пред око, И се кажува исто така дека еврејските водачи, првосвещениците и книжевниците толку се исплашија од овој надприроден мрак, бидејќи тие многу добро знаеле дека ова не е природно затемнување на Сонцето. Ниту може да настане природно затемнување на Сонцето при полна месечина. Толку многу се исплашале што поверувале дека настапил крајот на светот и дека дошол судниот ден, каде што тие самите први ке бидат осудени. Цели три часа надприроден мрак среде бел ден представува интересно исполнување на зборовите на пророкот Амос. Дали некојаш подоцна се случило вакво надприродно затемнување на Сонцето? во историјата. Што мислите? Дали некогаш подоцна, после Христа, се случило надприродно затемнување на Сонцето? Се секавате на мрачниот ден. Кој датум бил тоа? Некоја бевме во Врање, кога гостувавме во Врање, имав посебна проповед на таа тема. 18 век точно, Ја 19 мај. 19 <laughs> мај 1700 1780 година. Тоа беше првиот знак кој што ги потиктал мнозина во тоа време истражувачи на Библијата да поверуваат дека веќе настапиле последните денови и тогаш се јавува адвентното движење, нели? А се јавува и откако се исполнил оној вториот знак пагањето на звездите или метеорскиот дошт од 1833 година. Вакви метеорски дождови имавме и скоро. Се секјам 99 година имаше еден таков, може би и од тогаш уште некој. Но надприродно затемнување на сонцето, дали повторно ќе настапи пред господовото доаѓање? Секако да ќе настапи заедно со крвавата месечина. Која ќе биде тоа? Не знаеме. Дали тоа ќе биде оваа есен? Можно е, но не знаеме. Би сакал да за крај да завршам со еден фрапантен цитат од големата борба. 40 глава под наслов Божиот народ ослободен Божиот народ ослободен. Ке прочитаме еден пасус на 663-та страница од нашиот превод, 663-та страница. Големата борба. Првиот пасус од оваа страница вели вака: Божиот народ слуша јасен, милозвучен глас кој кажува: Погледнете, Значи, Божите избраници кои што остануваат живи на земјата цело време и среде големите неволи и среде седумте зла и нема да вкусат смрт никогаш ќе слушнат глас од небото. Тој глас ќе им го објави и денот и часот на второто Христово доаѓање на тој глас ке ги повика и да, да го видат, да бидат сведоци на второто Христово доаѓање без да вкусат смрт. Погледнете, подигајќи ги очите кон небото, тие го гледаат заветното виножито, црните заканувачки облаци што го прекриваат небесниот свод, се разделуваат И како некога Штефан, тие бездив гледаат во небото и ја посматраат Божјата слава и Синот човечка како седи на својот престол. На неговата божествена појава забележуваат траги од неговото понижување, а од неговите усни слушаат молба што му ја опатува на својот отец пред светите ангели. Оче, сакам и оние што се ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас. Јован 24. Понатаму, и пак се слуша мелодичен, победоносен глас кој зборува. Еве ги доаѓаат, свети, невини и чисти. Тие ја одржаа речта на моето трпение, тие ќе живеат меѓу ангелите. А одгледите и треперливи усни на оние кои цврсто се придржувале кон својата вера. Излегува извик на победа. Восклик на победа. Но пред да се случи ова, каква е земјата, односно планетата? Пред да се случи оваа светлина, што тогаш ќе ја видат. Пророците како, како рекла, еве густ мрак ја обвива земјата и темнина народите земјата ќе биде надприродно помрачена за време на големите неволи при крајот. Пишува такво нешто во Библијата? Се секјавате на такво нешто? Нели има едно зло каде што се вели дека на сонцето ќе му се даде <laughs> уште поголема јачина за да ги пече луѓето со оган, оние што го примаат жигот на зверот. Но понатаму што што се кажува? Се најавува добро во шеста глава, при шестиот печат, дека сонцето нема да ја дава својата светлина, и сите овие предходно споменати пророќства во тој поглед се однесуваат на надприродно затемнување на сонцето. Земјата со денови ќе биде обвиена со густ мрак. Да. Па видите сега, во буквален смисол сигурно ќе биде. Во духовен смисол исто така е сигурно, затоа што светот денеска е духовно во мрак. Од секојаш бил. Единствената светла точка во овој свет е кој? Сите оние кои што се праведни и верни на Господа. Но времето на големите неволи е време на катаклизми кои што никогаш не се случиле во историјата на светот. Например, во големата борба се вели, во природата се чини дека се излегло надвор од својот ред – Реките престануваат да течат, се искачуваат и се содруваат тешки и мрачни облаци. И сега оно што е интересно е, на почетокот на вториот пасус од 663 страница, се вели, точно е полнок, каде ќе биде полнок, дали на Дерусалим, <laughs> Точно е полнок кога Бог ја открива својата мок да го ослободи својот народ. Природно, кога е полнок? Полнок е спротивно од пладне. Пладне значи половина ден. Зборот пладне значи пол ден. Видо изменето. Полнок значи половина ноќ, среден ноќ. Што имаме природно на пладне? Каде се наоѓа сонцето на пладне? Највисоко, <laughs> на средината на небото. Каде се наоѓа сонцето на полнок? <laughs> Во спортивната страна, во Хаваите. <laughs> а, значи, на полнок имаме се, само не сонце. Може да имаме полна месечина, но не сонце. Што ќе направи Господ пред да го ослободи својот народ точно на полнок? Спротивното од оно што го прорекол Амос, дека сонцето ќе зајде на плавне. Точно е полнок кога Бог ја открива својата мок да го ослободи својот народ. Сонцето се појавува во сиот свој сјај. Како е можно сонце да се појави на полнок? Така пишува големата борба. Да, да, затоа го прашав, каде ќе биде полнак? Дали на Дерусалим? <laughs> Дали големите неволи... Така. Дали, дали големиот земјотрес ке направи соединување на континентите, како што еден голем земјотрес во времето на првите патриарси после потопот направил разделување на континентите во времето на Фалек, да. Битие 10 глава. Да, овие се интересни детали, мило ми е што размислувате за нив, односно што ви текнуваат. И е корисно да, да се да се размислува за нив, за да се направи едно по-детално сценарио, како сето тоа би изгледало или би можело да изгледа. Меѓутоа, и Библијата и Духот на Пророкството велат дека такво нешто ќе се случи. Затоа што Господ на ваков начин со овие најголеми можни чуда, астрономските чуда, но не како природни феномени, што ги видовме, туку како надприродни феномени, Тотален мрак среде пладне, при полна месечина, кога не може да настане природно затемнување на сонцето, и сонцето во сиот свој сјај среде полнок. Пред Христовото второ доаѓање. Србите како велат, живи били па видели. Но, постои еден начин на кој што може да се биде жив во тоа време, а сведок на тие настани, а без страх од ништо. Значи, заканите за нуклеарна војна се ништо во спредба па со овие знаци. Кога реките престануваат да течат, како тоа би изгледало, например, Вардар, како би изгледало ако престане да тече? Како бара. Како ќе изгледа Скопје тогаш? Дали се се запраша? Како ќе изгледа овој крај, ова околина овдека наша? Единствен начин да се биде жив, а да се биде сведок на овие настанија, да се има Божиот печат. Но, ние би рекле да бидеме верни, <laughs> па дали, да, верни били, <laughs> па дали ќе живееме низ големите неволи, запечатени без да видиме смрт, или Господ ќе дозволи да легнеме во кревет, во гроб поточно, па да воскреснеме при неговото доагање, и во еднот и во другиот случај Господа да ви даде вера и љубов да бидете сведоци на Неговото доаѓање. Нека му е фала и слава. Амин.